Surati Ra'd imeteremka Madina. Surati Ra'd ni sura ya Madina na imeitwa Ra'd kwa kusimuliwa kwamba Radi inamsabihi yani inamtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hisabu za aya zake ni 43. Imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha Qur'ani tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu wote na ikazindua kueleza mambo yaliyoumbwa na yenye manufaa. Kisha ikatoka kubainisha uwezo wake Mwenyezi Mungu wa kuumba, ikaingia kubainishia uwezo wake kurejesha tena na kufufua na ujuzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu wa kila kitu na kubainisha kudra yake ya kuadhibu duniani na kwa hivyo yaweza kukisiwa adhabu ya akhirah kisha sura hii ikaelekeza nadhari zizingatie maajabu ya ulimwengu yaliyozagaa. Baada ya hayo Mwenyezi Mungu mtukufu amezieleza hali za watu katika kupokea kwao uongofu wa Qur'an. Kisha akataja sifa za waumini katika mahusiano yao ya kibinadamu na tabia za makafiri na karaha yao kushikilia kutaka miujiza isiyokuwa hii Qur'an juu ya ubora wake wa cheo na ikataja kejeli zao kwa mtume wao na ikamweleza mtume kuwa mitume wa kabla yake pia walifanywa kejeli na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kusimamia vitu vyote na nafsi zote na kwamba yeye ni mwenye kumlipa kila mtu kwa anavyostahiki na kwamba Qur'an ndiyo muujiza mkubwa kabisa utakaobaki mpaka siku ya kiyama na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayewapa nguvu mitume wake kwa miujiza itakayo na ikiwa hao washirikina wanakanya utume wa nabii huyu, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia ukweli wake na yeye ni mwenye kutosheleza kwa hayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Alif Lam Alif Lam Mim Ra تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Hizi ni ishara za kitabu na ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki lakini wengi wa watu hawaamini Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun Mwenyezi Mungu aliyeziinua mbingu bila ya nguzo mnazoziona ametawala kwenye ufalme wake na amefanya jua na mwezi ya mtii kila kimoja kinakwenda kwa kiwango maalum anayapanga mambo anazipambanua ishara ili mpate kuwa na yakini kukutana na Mola wenu mlezi وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, na ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka humo milima na mito na katika kila matunda akafanya dume na jike huufunika usiku juu ya mchana hakika katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون na katika ardhi vimo vipande vilivyokaribiana na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja na isiyochipua kwenye shina moja nayo inatiliwa maji yale yale na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaotia mambo akilini. Wa in ta'jab fa'ajabun قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, na kama ukistaajabu basi cha ajabu zaidi ni huo usemi wao ati tukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbo jipya hao ndio waliomkufuru Mola wao mlezi na hao ndio wataokuwa na makongwa shingoni mwao Na hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على wa inna rabbaka lashadidul iqab, na wanakuhimiza ulete maovu kabla ya mema aliyakuwa zimekwisha pita kabla yao adhabu za kupigiwa mfano na hakika Mola wako mlezi mwenye samaha kwa watu juu ya udhalimu wao na hakika Mola wako mlezi ni mkali wa kuadhibu ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد Na wale waliokufuru husema, mbona hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? hakika wewe ni mwonyaji na kila kaumu inawakuwaongoa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar Mwenyezi Mungu anajua mimba bebayo kila mwanamke na kinachopunguka na kuzidi matumboni na kila kitu kwake ni kwa kipimo. Alimul ghaibi washahadati alkabirul mutaal, yeye ndiye mwenye kujua yanayoonekana na yasiyoonekana mkuu aliyetukuka. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ni sawa anaificha kauli yake kati yenu na anaidhihirisha na anayejibanza usiku na anayetembea jahara mchana.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 Hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliyomo nafsini mwao. Na Mwenyezi Mungu anapowatakia watu adhabu hakuna cha kuzuia wala hawana mlinzi yeyote badala yake. huwalladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqala الثقال Yeye ndiye anayekuonyesheni umeme kwa hofu na tamaa na huyaleta mawingu mazito. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Na radi inamtakasa Mwenyezi Mungu kwa kumhimidi na malaika pia kwa kumhofu. Naye hupeleka mapigo ya radi yakampata amtakaye. Nao wanabishana juu ya Mwenyezi Mungu na yeye ni mwenye adhabu kali. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين illa في ضلال wa kuombwa kweli ni yeye tu, na hao wanaowaomba badala yake hawawajibu chochote bali ni kama mwenye kunyosha viganja vyake kwenye maji ili yafike kinywani mwake lakini hayafiki na maombi ya makafiri hayako ila katika upotovu walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal na viliomo mbinguni na katika ardhi vinamsujudia Mwenyezi Mungu tu vikitaka visitake Na pia vivuli vyao asubuhi na jioni. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور Sema, ni nani Mola mlezi wa mbingu na ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, mnawafanya wenginewe badala yake kuwa ni walinzi nao hawajifai wenyewe kwa jema wala baya? Sema, hebu kipofu na mwenye kuona huwa sawa au hebu huwa sawa giza na mwangaza? أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار au wamemfanyia Mwenyezi Mungu washirika walioumba kama alivyoumba yeye na viumbe hivyo vikawadanganyikia Sema, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ni mmoja mwenye kushinda. Anzala minas samaa ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as sayl zabadan rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Ameteremsha maji kutoka mbinguni na mabonde yakamiminika maji kwa kadri yake. na mafuriko yakachukua mapovu yaliyokusanyika juu yake na kutokana na wanavyoyayusha katika moto kwa kutaka mapambo au vyombo hutokea povu vile vile namna hivyo Mwenyezi Mungu ndivyo anavyopiga mifano ya haki na batil basi lile povu linapita kama takataka tu basi ama kinachowafaa watu hubaki kwenye ardhi Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga mifano.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 Hao watapata hisabu mbaya kabisa na makao yao ni jahannam na hapo ni pahala pabaya mno. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب Je, anayejua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki ni sawa na aliyekipofu? Wenye akili ndio wanaozingatia. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Wale ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano. Na wale ambao huyaunga aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe na wanayehofu hisabu mbaya. والذين صبروا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya Mola wao mlezi na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa na wakayaondoa maovu kwa wema au ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhera jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim والملائكة يدخلون عليهم من kulli bab, nayo ni bustani za milele wataziingia wao na waliowema miongoni mwa baba zao na wake zao na vizazi vyao na malaika wanawaingilia katika kila mlango.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 Allahu yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir wafarihu bilhayati dunya wama lhayatu dunya fil akhirati illa mataa, Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki ya mtakaye na humkunjia kwa kipimo, na wamefurahia maisha ya dunia na uhai wa dunia kwa kulingana na akhira si kitu ila ni starehe ndogo wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih قل إن الله يضل من يشاء ويهدي wanasema waliokufuru kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi sema hakika Mwenyezi Mungu humwacha kupotea mtakaye na humwongoa anaelekea kwake. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndiyo nyoyo hutua. Alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu maab, wale walioamini na wakatenda mema watakuwa na raha na marejeo mazuri. Kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Ndiyo kama hivi tumekutuma kwa umma ambao wamekushapita kabla ya umati nyingine ili uwasomee tunayokufunulia na wao wanamkufuru Rahmani mwingi wa rehma. Sema yeye ndiye Mola wangu mlezi hapana Mungu isipokuwa yeye juu yake nimetegemea na kwake ndiyo marejeo yangu walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal au qutiat bihi alard au kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ۖ أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Na kama ingelikuwako Qur'ani ndiyo inayoendeshewa milima na kupasuliwa ardhi na kusemeshewa wafu bali mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu.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 iliyoyachuma na wamemfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika. Sema, watajeni au ndiyo mnampa habari ya yale asiyoyajua katika ardhi au ni maneno matupu bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha potee basi hana wa kumwongoa lahum adhabun fil hayati dunya wal adhabul akhirati ashaq وما لهم من الله من waq wanayo adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhera hapana shaka ina mashaka zaidi na wala hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirin mfano wa bustani walioahidiwa wacha kati yake inapita mito matunda yake ni ya daima na pia kivuli chake huu ndiyo mwisho wa wale waliojilinda na mwisho wa makafiri ni moto walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab Tuliowapa kitabu wanafurahia ulioteremshiwa na katika makundi mengine wapo wanayakataa baadhi ya haya sema nimeamrishwa ni nimwabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe kuendea kwake yeye ndiyo ninaita na kwake yeye ndiyo marejeo yangu. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Na ndiyo kama hivi tumeiteremsha Qur'an kuwa ni hukumu kwa lugha ya Kiarabu. Na ukifuata matamanio yao baada ya kukujia elimu hii, utakuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu.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 kila kipindi ina hukumu yake yamhu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab Mwenyezi Mungu hufuta na huthibitisha ayatakayo na asili ya hukumu zote iko kwake wa imma nuriyan نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Na ikiwa tukikuonyesha baadhi ya tulivyowaahidi au tukakufisha kabla yake, juu yako wewe ni kufikisha ujumbe na juu yetu ni hisabu awalam yarau anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab je hawakuona kwamba tunaifikia ardhi tukiipunguza nchani mwake na Mwenyezi Mungu huhukumu na hapana wa kupinga hukumu yake naye ni mwepesi wa kuhisabu. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار Na walipanga waliokuwa kabla yao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mipango yote. Yeye anajua inayochuma kila nafsi. na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho wa akhira wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab na waliokufuru wanasema wewe hukutumwa Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwashahidi shahidi baina yangu na nyinyi na pia yule mwenye elimu ya kitabu.